Ei, nenê. Caraca, João, tá suave. Um bagulho louco aconteceu esses dias aí, mano. Tava na quebrada trocando umas ideias. Os moleques falaram, ei, Radial, como é que você tá? E os progressos, tá milhão? Falei, ah, tudo daquele jeito, como é que tem que ser, né, nenê? Vamos que vamos, que a ideia é uma só. E a resposta não podia ser diferente, né, nenê? Tô distante de pé com a mó tempão Os tratantes quer me derrubar Montei meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar na sombra como um parasita Esperando o meu lugar ao sol chegar Eu vou buscar a F800 e a Mercedes vou buscar Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar eu vou buscar A F800 e é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar é que tem vários que tá só só febre pagando de bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão e quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Tô de, de pé, mó tempão Os tra Quer me derru e quer me derrubar Contém meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo, aprendendo nessa louca vida Eu não tô de toque, não vou ficar Parado na sombra tipo um parasita Esperando meu lugar ao só chegar Vou buscar <laughs> E aí nenê eu vou buscar E quem vem comigo pode pá uh. Quem for firmar pode encostar que eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. eu vou buscar A F800 e a Mercedes vou buscar Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar eu vou buscar A F800 e é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar E aí, nenê? Caraca, cachorro, tá suave? Uma bagulho louco aconteceu esses dias aí, mano Tava na quebrada trocando umas ideias. Os moleques falaram, e aí, como é que você tá? E os progressos, tá milhão? vou buscar A F800 e a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brigar é que tem vários que dessa tá só febre pagando de bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão e quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Tô de, de pé, mó tempão Os tra Quer me derrubar e quer me derrubar. Contém meu castelo na dignidade. Falsidade não vai abalar. Viver na.